Psalm 17 In finem, puero Domini David, qui locutus est Domino verba cantici uius, in die, qua eripuit eum Dominus, de mano omnium inimiciorum eus, et de mano Saul, et dixit. Diligam te, Domine, fortitudo mea, Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus, Deus meus, adiutor meus, et sparabo in eum. Protector meus, et corno salutu salutis mei, et suscepto meus. Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvos ero. Circumdederunt me dolores mortis, et torrentis iniquitatis conturbaverunt me. Dolores inferni circumdederunt me, preoccupaverunt me, laque mortis. In tribulatione mea invocave Dominum et ad Deum meum clamavi, et exaudivi de templo santo suo voce mea, et clamo meus in conspectu eus intruivit in aris eus. Comote est, et contra, me, et contra meuit terra, fundamenta montium controbata sunt et commota sunt quoniam iratus est eis. Ascendit fumus in ira eos, et inie sa facie eos exasit, carbones succensi sunt ab eo. Inclinavi celos, et descendit, et caligo su pedibus eos. Et ascendit super cherubim, et volavit, volavit super penas ventora. Et possuit tenebras latibulum suum, in circuitu eus tabernacula eos, tenebrosa aqua in nubibus eris. Pre fulgore in conspectu eos nubes transierunt, grando et carbones ignis. Et intonuit de celo dominus, et altissimus dedit vocem suam, grando et carbones ignis. Et missi sagita suas, et dissipavit eos, fulgora multiplicavit, et contor pavit eos. Et apparuen, et aparuerunt fontes aquarum, et revelata sunt fundamenta orbis terrarum, ab increpationa tua, Domine, ab inspiratione spiritus ere tue. Misi de sumo, et accepit me, et absubsi me, de aquis multis. epuit me de inimicis meis fortissimis, ab is qui odorunt me, coniam confortati sunt super me. Prevenerunt me in die afflictionis me, et facta est Dominus protecto meus. Et educit me, in latitudinum salvum me fecit coniam valuat me valuit me et retribuet mi dominus secundum justitiam meam et secundum puritatum manum mearum retribuet mi qui custodivi vias domini nec impii jesi ad eo meo coniam omnia judicia eos in conspecto meo, et justitias eos non repulia mei. Et ero immaculatus cum eo, et observabo me ab iniquitate mea, et retribuet mihi dominus secundum justitiam meum, et secundum puritatum manum mearum in conspectu oculorum eos. Cum santo sanctus eris, et cum viro innocente innocens eris, et cum electo electis electus eris, et cum perverso perveteris coniam tu populum humilem salvum facies, et oculus superborum humiliba, humiliabis. Coniam tu illuminas lucerna meam, Domine, Deus meus, illumina tenebras meas. Coniam in te repia attentatione, et in Deo meo transgredia murum. Deus meus, impoluta via eus, eloquia domini inie examinata protecta est omnium sperantium in se. Coniam quis Deus preta dominum, aut quis Deus preta Deum nostrum, Deus qui precinsit me vetute, et posuit immaculatum via mea, qui perfeci pedes meos tamquam cevorum, et supra excelsa statuens mei, qui docet manus meas ad prelium, et posuisti ut arcum earum, brachia mea, et et isti mi protectione salutis tua, tuae, et extras tua suscepit mii. et, es, et esciplina tua correxit me in finam, et esciplina tua ipsa me docebit. Dilatasti gresus meus, subtus mei, et non sunt infirmata vestigite vestigia mea. Pesequa inimicos inimicus meus, et comprehendam illos, et non converta donec deficiant. Confringam illos, nec, potu, no, nec poterunt stare, cadent subtus pedes meus. Et precinsisti me vetute ad bellum et supra tasti in me sub tus me et inimicos meos dedisti mi dorsum et odientes me dispedisti Clamavirunt, nec erat qui salvos facere ad dominum nec exaudivi deos et caminua eos ut pulverum ante faciam venti ut lutum platiarum delebo eos erepia erepias me de contradictionibus populi constitues me in capu gentium populus quem non cognovi servivit mihi in auditur auris obedi vit mi. Filii alieni, mentite sunt mi. Filii alieni, inveterati sunt. Et clava rerunt a semitus suis. A semitis suis. Vivi Dominus et benedictus Deus meus et exalteto Deus salutis mea. Deus, quidas vindicas mihi, et subdis populus sub mei, liberato meus de inimicis meis iracundis. Et ab insurgentibus in mei exaltabis mei, avero iniquo irepies mei. Proteria confitebo tibi in nationibus, Domine, et nomini tuo salmum diciam. Magnificans salutis regis eos, et faciens misericordiam Christo suot avit, et semeni eos usque in seculum.